Apărătorul cel mare, Ieremia din nou și la toate le dai viață, înviază și pe noi ce omorâți în păcate. Iisuse, Cel ce te-ai înălțat la Cel și a înălțat pe Cel și îndreptezi pentru Tine, înalță-ne și pe noi ce plecați pe pământ. Iisuse, Cel ce și de-a dreapta Tatălui și părta slavei Tale faci, pe cei ce vezi pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta, Iisuse, Cel ce vei veni să judece vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. văzând, Doamne, oamenii căzuți, te-ai întrupat și ai înviat pe tot dărâinile celor înviați, toate cele spre mântuire. Înviază-ne și pe noi ce omul din pricina păcatelor, ca să cântăm ție. Aleluia! ce pe dumnezeiasca taină cum izvorul vieții înviază, omorând moartea, pentru aceasta numai cu inima simțim bucuria învierii așa fiind luminați, cu glas de bucurie domnicească grăim către Tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiată, intră și în casă spre telor noastre, Iisus Iisuse, Cel ce a întâmpinat pe cale, pe ucencită, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră ce-a rege spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiasca împărtășanie. Iisuse, Cel ce-ai făcătui pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. puterea Ta cea dumnezeiască, învim pe Lazar, înviază și pe noi ce suntem doborâți de patim și zăcem în păcatul nepocăinței, care când ne după glasul Tău să cântăm cântare, Aliluia! Aleluia! Având puterea asupra morții, fratele l-a chemat din Doamne, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatul noastră, că și noi curățim nesimțirile. Ție celui ce rocești cu lumina ne-a apropiat cu bucurie, să cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimele noastre cele rele. Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un dreptările tale. Iisuse, Cel ce ai săturat cu cinci pâini și doi pei, cinci mii de bărbați în pustie, afară de femei și de copii hrănești nici pe noi cu pâinea Ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzut, ridică nici pe noi din cu răutăților noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și tere noastre.

visă cerurile cu vrădnicii, se veselește și pământul se bucură, iar noi prăznim veselia cea vești când răsnim a scântat unele ca acestea. Iisuse, Cel ce șezi într-o lumina cea neapropiată, fie aproape tuturor creștinilor după îndurările Tale. Iisuse, Cel ce iubești zidirea Ta, nu ne uita pe noi, cei de pe urmă, Iisuse, Cel ce atrage inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinește toate cererile cele bune, împlinește dorile noastre cele bune, ca mai mult decât toate să iubim pe Tine. Iisuse, Cel ce primește orice picătură de lacrimi, nu îndepărta rugăciunile noastre. Iisuse, Cel ce ai mia din mor, viață și sufletele noastre. înviază și sufletele noastre. Viața de Dumnezeu plăcută izvorăște din tine, o Iisuse, Fiul Dumnezeului celui viu, pentru aceea te rugăm pe tine ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne înghită gura ca să murim nepocăiți și învrednicești ne să scântăm. Aliluia! Aliluia! Văzând cu Duhul pe Dumnezeu, i a venit să bem băutură nouă din piatră stearcă și neroditoare și din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l ne-a învățat pe toți, a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău învrănicește fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimiți ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scăpit de păcătoasa care te-a sărutată, cu lacrimi de pocăință picioarele tale, dă-ne și nouă a da picioarele tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce ai întărit pe Toma în credința învierii tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce ai zis căutat și veți afla, dă-ne și nouă de găsi pe tine. Iisuse, Cel ce ai înviat din mor, înviază Iisus. Iisuse Dumnezeul nostru, dă să fim și noi păcătoși, părătași aceste învieri ca neîncetat, să cântăm în Ierusalimul cel de sus. Aleluia! Aleluia! Domnului Iisus Hristos, acum toate le-au umplut de lumină, și cerul și pământul și cele de desubt, ca să prăznuiască tot toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care întăriți fiind vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina ta luminează și ochii noștri cei întunecați, Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer, Iisuse, Cel ce te-ai pogorâtă cu lumina ta cea dumnezeiască în cel de desubt, cogoară-te și în adâncul inimilor noastre, Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele cele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi păcători din întunericul măhnirii, căci viața noastră de iad, s-a apropiat, Iisuse, Cel ce tuturor le întins prea curatele tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse, Cel ce-ai mia din morți, înviază și sufletele noastre. Iisuse, Cel ce ai mia din morți, înviază și sufletele noastre. Vrând Domnul Hristos ca să descopere oamenilor puterea Dumnezeirii sale s-a acoperit cu pecetea lui Caiafa <clears throat> și nestricând-o înaintea celor ce-l păzeau <clears throat> ca un purtător de biruință, a înviat și ne-a învățat a cânta, Aleluia! pricepe cum mei ne-am îngropat împreună cu tine Hristoase, iar azi ne ridicăm împreună cu tine în duh, dar cu bucurie, scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat ce ai dat în dar tuturor viață, înțelepează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce ai simțit pământul cu picioarele tale sfințești și gândurile noastre care se înalță la tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul Tău chip, dă și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale. Iisuse, Cel ce ai cei doi văd, vei primește de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea Ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu o sândi nici buzele noastre întinate care te sărută pe Tine, prin cântări de laudă, Iisus, Cel ce-ai miat din mor, viază și sufletele noastre. Iisus, Cel ce ai via din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-l toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să primim, să cântăm lui, Aliluia! Aliluia! căzut și ai pus la dumnezeiască strajul pe de Dumnezeu, Creatorul la vacum, să stea împreună cu noi, să arate pe Înger ce purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea Ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai fost păzit de ostar simite la straja sufletelor noastre pe Îngerul Păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre ca să ne păzească, să ne călăuzească pe mântuire, pentru învierea Ta, <clears throat> Iisuse, Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta sălucire, <clears throat> ochii celor ce te străjuiau întoarce ochii noștri, de la deșertăciune și luminează spre cunoștința adevărului. <clears throat> Iisuse, Cel ce a întrebat pe Apostolul Petru, mă iubești, dă-ne și nouă să avem chipul dragostei Lui de la urmă. Iisuse, Cel ce a iertat lui Petru Apostol lepădarea de tine, iartă și nouă lepădările din fiecare ceas de poruncile tale. Iisuse, Cel ce ai dat puterea apostolului de a lega și a deslega, desleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din mor, înviază și sufletele noastre. slăvit cu învierea Ta, Iisuse, și prin aceasta dărui nestricăciune trupurilor Sfinților, adeverindu-ne aceasta prin moastele Sfinților și cântându-ți cu milință. Aleluia! Dumnezeu, Creator, Iritor, mânecă cu Duhul întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare îți aduce ție, ca soarelui dreptății stăpânului cu ale căror cântă primești și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, ce ce ai când mirul cel vărsat pe tine primești și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere, Iisuse, soare dreptății luminează sufletele noastre întunecate, Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai mare apostol, înțelepțește și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fieți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce-a înviat din morți, viază și sufletele noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Voi, a mântuit neamul omenesc, Iisuse, te-ai pogorât pe pământ și în pe neputințele noastre, ca și în ele se arate puterea Ta, Ca ne îndeamnă a cânta. Aliluia! în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele vești în care se țineau legate sufletele, slovozește-ne și pe noi de legăturile păcatului ca să scântăm unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău, cenic Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei cele mântuitoare, Iisuse, Cel ce suferințele magii tale a prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrenciul cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii o pe Maica ta, dă-ne și nouă păcătoșilor, ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor, Iisuse, Cel ce a liberat pe sunata și ai porucit de acum să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre. despre învierea ta binevoistică să se aduce în ție Mântuitorul nostru și prin aceasta primească sfătele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să scântăm ție Aliluia! aleluia. Primind în învierea ta rază strălucitoare ale aceasta ca prin oglindă te văzând vierea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstite tale cruci, slăvite învierii tale, pe care o lăudăm și o slăvim, cântând așa. Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește rugăciunea noastră ca un îndurător, Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre trupești, Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul la nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la cerul ca să pregătești locașul celor ce te iubesc pe tine, așa ne pe noi în locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce-ai din morți,

Depărtează la sfătările noastre tot gândul cel viclean, ca fără o sânde să scântăm ție. Aliluia! Aliluia! Cântând prea slăvită învierea ta, te slăvim pe tine, o Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică pentru aceasta, pentru aceasta numită și sfântă, zic ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gură și cu o inimă scântăm unele ca acestea. Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează pe Tine, binecuvintează și acum osteneala noastră, cea după putere, Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce îndrăgesc întru Tine, sfințește -și dorile și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce Te-ai făcăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre nevrem și ca să te lăudăm pe Tine. Iisuse, Paștele cele mântuitoare care aduc de la moarte la viață, să lășluiești în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce-ai viat din mort, moartea, prin moarte, cel din mormit, l-ai dăruit viață. Primește ca un mirou de bună mireasma domnicească această puțină rugăciune și dăruiește nouă cel suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să cântăm ție, Aliluia. ai călcat cu moartea prin moarte și din morminte l-ai dăruit viață. Primește ca un miros de bună mireasă, domnicească, această puțină rugăciune, dăruiește-ne suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să cântăm ție, Aliluia. viață. primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să cântăm ție. Aliluia! dat o laudă în cer și pe noi cei de pe pământ în rănicești cu inima curată, ați cântați unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns ca luminezi pe toți credincioși, luminează pe noi ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce-a înviat din mor și la toate le dai viață, înviază și pe noi ce omorâți în păcate. Iisuse, Cel ce te-a înălțat la Cel ce a înălțat pe ce ne dăjduiesc întru Tine, înalță-ne pe noi ce plecați spre pământ. Iisuse, Cel ce se dea dreapta Tatălui și părta slavei Tale, faci pe cei ce te pe Tine, nu ne pe noi de slava Ta. Iisuse, Cel ce vei veni să judeci vii și morți, ne judeca pe noi, pe fără de legile noastre, ce miluiești ne după mare mila Ta. Iisuse, Cel ce ai din în viață.